Neka je salavat i selam na na njegove ashabe, njegovu čestitu porodicu i na sve one koji budu slijedili u dobročinstvu do sudnjeg dana. A zatim, braćo, Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na svakom stanju. Ali ovo stanje danas, kroz koje prolaze muslimani u čitavom svijetu, je jedno od, može biti, najgorih stanja u koje su ikad muslimani zapali jedna od najtežih situacija u kojoj su muslimani ikada bili kroz čitavu svoju istoriju. U ovakvoj situaciji, kad ljudi vide koliko su duboke rane koje zadobija umet, koliko su žestoki napadi od njihovih neprijatelja, koliko su uporni neprijatelji ovog dina u svojim spletkama i spletkarenjima. S druge strane, insan kad vidi koliko su muslimani razjedinjeni, koliko su slabi, koliko je obuzela beznadežnost, beznađe, slabost i tako dalje, na svo to stanje insan kad pogleda, često se kod nekih pojavi tuga, ko što treba da bude tuga, ali tuga koja za sobom povlači često razočarenje, gubljenje nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, u pobjedu, gubljenje nade da će ikad muslimani i islam povratiti svoj ponos i svoje mjesto koje mu pripada. Zbog ovoga zbog ove fitne i drugih brojnih fitni koje, su u toku i koje se samo smjenjuju jedna iznad druge, iza druge, uz Allahovu pomoć pokušat ćemo da skrenemo pažnju kako se treba postaviti u ovakvim teškim situacijama i kako je ispravno razmišljanje, a kako je neispravno razmišljanje. Pa bez obzira koliko je teška situacija i bez obzira kakva su stanja, mi moramo vjerovati da je ovaj ommet ummet bereketa. Bereketa kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala u njega spustio. Da je ovaj ommet ummet kojim je Allah subhanahu wa ta'ala obećao pobjedu. Da je ova vjera vjera sa kojom je Muhammed sallallahu alaihi poslan da je uzdigne iznad svih ostalih vjera. U to moramo vjerovati moramo vjerovati da će ovaj umet pobijediti onda kad se na Allaha istinski osvone i onda kad uradi ono što mu je naređeno. Kad izvrši ono što je Allah subhanahu naredio. Tada će umet vratiti svoj ponos i vratiti svoje vodeće mjesto koje mu pripada. Jer Allah subhanahu wa je poslao Muhammeda sallallahu alaihi sallam i poslao ovu objavu i ovaj šerijat i ovaj zakon objavio ovom umetu da budu vodeći u svijetu. Da budu vodeći u svijetu. Pa šta je prvo što treba se da uradi? I šta je prvo čemu treba da se vrati? Prvo čemu treba da se vratimo svi, cijeli umet, jeste Allahova knjiga i sunnet Rasula sallallahu Allahova knjiga i sunnet رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يعتصم بالله فقد هدي الى الصراط المستقيم كوسي الله بده درجو اون je upućen na pravi put الله درجي on je na تركت فيكم كاج رسول صلى الله عليه وسلم حديث تركت فيكم شيئا شيئين لن تضلوا بعدهما واستبيت سمجوا ما دوية ثواري nikad iza njih nećete zalutati. Kitab Allahi u sunneti. Allahovu knjigu i moj sunnet. Znači, tu je uputa. Tu ko hoće da ne zaluta, eto, tu je uputa. Ko se toga bude držao, neće nikad zalutati. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi sallam u hadithu Irbad ibn Starije radijallahu an koji prenosi da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam innahum men ješ minkum ba'di fesera ihtilafen kathira. Ko bude poslije vas, poslije mene od vas živio, vidjet će brojna razilaženja. Fa bi sunnati. Vi se onda držite mog sunnata. U sunnata il hulatan il rašidin I pravednih i upućenih halifa. Nasljednika. Pravednih i upućenih nasljednika. Čijih nasljednika? Nasljednika Allahu poslanika sallallahu alaihi Toga se držite. Abdu alejha bin nevađi. Držite se toga zubima. Abdu alejha bin nevađi. Toga se držite zubima. Zašto? Da ne biste zalutali. Da ne biste zalutali. Toga se držite zubima. O iako vam muhdatatul mur. A teško vama i izmišljanje novih stvari. Teško vama od novih izmišljenih stvari. Fa inna kulle Zaista je svaka novotarija zabluda. Zaista je svaka novotarija zabluda. Ovi ajeti i ovi haditi nedvosmisleno upućuju da je Kur'an uputa. i da onaj ko se bude vraćao na Kur'an, ko se bude vraćao i išao putem sundata Rasula sallallahu sallam, da neće zalutati. Vađid je, vađid je u svemu se vraćati na Allahu knjigu i na sunnet Rasula sallallahu sallam. Braćo, vađid je u svakoj situaciji kad si je najljepši, u najvećem rahatluku i izobilju i na u najlagodnijoj situaciji, vađib ti je se vratiti na sunet Rasula sallallahu A šta misliš koliko ti je vađib da se vratiš na Kur'an i na sunnet onda kad se namrače fitne i kad se ne vuku ovlasti crni i fitni. Šta misliš koliko ti onda vađib da se vratiš na, na Kur'an i na sunnet? Jer baš tad i baš zbog toga je objavljena knjiga. I baš zbog toga je bio poslanik sallallahu alaihi sallam među ljudima. Hodao, živio, borio se, trgovao, ženio se. Zbog toga da kad se desne pitne, da onda ti razabereš i da onda budeš razborit i da onda pogodiš istinu. Kad oni smutljivci koji rade među ljudima uspiju pomiješati istinu sa lažima, da onda ti na osnovu Korana i Sunneta razabereš i da, razaznaš šta je pravi put od krivog. Baš tad. Jer vidi, Allah subhanahu wa ta'ala, kad je spustio Adema na zemlju, šta mu je obećao? Kad ga je spustio na zemlju, je nekom mini huden, A pa od mene će vam dolaziti uputa. Vidi, evo sad spuštan, spušteni ste na zemlju da biste živjeli na zemlji, od mene će vam dolaziti uputa. Femeni tebe je villu vena ješta. Pa ako bude slijedio tu uput koja od mene dođe. Baš zato je došla ta uputa. Da se slijedi. Ko bude slijedio tu uputu koja od mene dođe, neće zalutati i neće biti nesretan. Pa ti ovdje Allah subhanahu ta'ala odmah objašnjava da neće zalutati šta, a onaj ko zaluta bit će nesretan. Fela je bilo vela ješka. Neće ni zalutati, ni biti nesretan. Šta znači? Ko zaluta da je nesretan. A šta i opet znači? Ko bude slijedio Allahovu knjigu i uputu od Allaha ko bude slijedio. Neće ni zalutati, niti biti nesretan. Eto, to je recept. To je uputa. I ovaj recept je važeći za sve ostalo što se može govoriti na ovu temu. Sve obuhvata. Pa ako kažem poslije toga šta još umet treba da uradi, Treba se da se pokaje. Kako znamo? Kad se vratim na Kur'an i na sunnet, vidit ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala svoje opomene i svoje kazne šalje radi čega? Da bi se umeti vratili i pokajali. Pa vađiv nam je da se pokajemo. Pogotovo kad se spuštaju fitne i kazne. Jer ove fitne i ovi, ovo rasulo i ovaj nerije nije ništa drugo da Allahova kazna. Ovo, ova nadmoć neprijatelja, tehnička, vojna i tako dalje, politička, nadmoć neprijatelja Islama nije ništa do drugo do kazma. Pa kad se spusti kazna, onda je najpreće baš tad najviši. Vađiv je kajati se od svih grijeha u svim situacijama, ali baš tad je najveći vađiv. I najviše treba da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o prijašnjim umetima. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا A zašto nisu? Ili da su Bogdom, kad im je došla bez kazna, kad su vidjeli Allahovu silu, da su se Bogdom pokajali, da su se Bogdom Allahu vratili. Zašto se Allahu nisu vratili? Kad su došli, došle Allahove subhanahu wa ta'ala opomene, zašto se nisu vratili? Volakin kasat kulubuhum. Ali njihova srca su otvrdla. Pa ne razaznaju Allahove opomene, ne prepoznaju. Ne obraćaju pažnju na njih. Vozajene lahumu šeitanu makanu jamelun. I šeitan im je uljepšao ono što su radili. Da je to dobro. Da baš tako treba da radi. A ono baš zbog toga što su to radili, dolazili su im opomene. Ispuštala se Allahove subhanahu wa ta'ala kazne iza kazne, opomena iza opomene ne bi li se Allahu subhanahu wa ta'ala vratio. I to je drugi važiv. To je prvenstveno važan. Da se pokajemo od svega što je preplavilo umet. Da se odreknemo onoga što je preplavilo umet od širka, od kufra, od velikih grijeha, kamate, zinaluka, zulma raznih oblika zulma, nepravdi, tlačenja, iskorištavanja, da se pokajemo od svih javnih grijeha i da se svega toga odreknemo. Jer sve ovo što smo nabrojali i drugo što nismo spomenuli, su prvi znakovi da se spušta Allahovo prokletstvo i kazna. Kad se takve stvari prošire u jednom narodu, je, to je znak da se na taj ummet spušta Allahova kazna i Allahovo prokletstvo da se vratimo od toga i da se brzo Allah subhanahu wa ta'ala pokajemo poslije svakog grijeha i da se odreknemo i prestanemo činiti javne grijehe i da drugi na to upominjemo. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala od toga što ne pozivamo Allah subhanahu wa ta'ala. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala što ne sprečavamo zlo i ne podsjećemo na dobro. Da se od tih velikih grijeha pokajemo. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala i da se odreknemo od onih koji sude mimo onoga što je Allah stano tada objavio. Od toga je potrebno se pokajati. Potrebno je se od toga pokajati. Na to je potrebno upozoriti. I pozvati ljude da se od toga kaju. I da se Allahu vraćaju. I onome što je Allah objavio, da se tome vraćaju. Da se ostavi ta taguta. I suda i, vladanja po onome što Allah stano nije objavio. Zatim, šta nam je obaveza i šta trebamo uraditi? Trebamo gledati u istoriju. Jer istorija se ponavlja. Ako čitaš istoriju od Ibnul Esira, rahimahullahu ili čitaš početak kraj od Ibnul Kesira, vidjet ćeš na koliko mjesta i u koliko situacija i u kakvim sve situacijama se spominju pojedina mjesta islamskog svijeta. Pa ćeš vidjeti šta se sve dešavalo u centru islamskog svijeta, u Bagdadu. Šta se sve dešavalo u Kudsu i koliko puta su spomenuti kroz istoriju. I kakve su sve beznadežne situacije bivale i dešavale se. Ali Allah subhanahu wa ta'ala svaki put iz svake te situacije dao da se umet ponovo oporavi i ponovo ustane na pa da čitaš istoriju i da vidiš da Allah subhanahu wa ta'ala je svaki put davao pobjedu ovom umetu. Kad god se dešavale takve situacije, ponovo je Allah subhanahu wa ta'ala davao izlaz. Na rukama oni koji su se Allahu vratili, koji su se Kur'anu vratili, koji su se vratili sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od tih koji će se vratiti i koji su se vratili Allahove knjizi sunnet Rasula U svim velikim i malim stvarima svakodnevnog života. Da tu tražimo uput. Da ne tražimo uputu kad osjetimo opasnost od neprijatelja sa istoka i zapada. Da ne tražimo uputu u govoru dnevne politike, da ne tražimo spas i uputu u govorima i međusobnom svakodnevnom, međusobnom dnevnom političkom nadmetanju i natjecanju i borbi. Da ne tražimo tu uputu, da tražimo uputu kod Allaha, a Allah nam je uputu dao. Samo ako je hoćemo. Samo ako je hoćemo. Ona je ispred nas. Do nas je samo da je čitamo i da je slijedimo ovo slijedjenje Kur'ana i sunneta koje sam spomenuo, to nije da to bude riječ da se njome ispiru usta i da se njome zamažu oči slušalcima. Ne, nego istinsko slijedjenje Kur'ana i sunneta. Istinski rad po onome što je u Kur'anu i sunnetu. I molim Allah da nas učini od takvih. Zatim, ono što je potrebno da uradimo jeste da se koristimo iskustvima tuđim. Jer to rade pametni. Da pokušamo biti od pametni. Da se koristimo tuđim iskustvima. I da uzimamo ibret iz onoga što se drugima događa. Da se to nama ne bi dogodilo. Jer onaj koji je sposoban i buda, i budom prati šta se događa. I kad se nekome nešto dogodi, zna šta je on prethodno radio. Pa poveže te dvije situacije. I zna da mu ono što je ga stiglo nije ni zbog čeg drugog, nego zbog onoga što je prije toga uradio. Takav postaje sposoban da iskoristi priliku kad mu se, i šansu kad mu se otvori. Da prepozna svoju šansu i postaje sposoban da prepozna opasnost prije nego što se desi. I postaje sposoban kad prepozna tu opasnost, da je izbjegne i da je se sačuva. I molim Allah subhanahu wa da nas učini od takvih, od koji razmišljaju, stvari posmatraju i prepoznaju svoju šansu i prepoznaju šansu svoga neprijatelja i prepoznaju opasnost prije nego što se desi. Molim Allah subhanahu da nas učini od Zatim, ono što je nužno potrebno. Da svaki od nas ima na umu da je sudbina zuluma i nepravde propast. Da je sudbina zuluma i nepravde propast. Toga moramo biti duboko svjesni. Prije svega što sami nećemo činiti zulom. Jer ćemo biti svjesni ako budemo činili zulom da nam slijedi propast. S jedne strane. S druge strane, Allah subhanahu je opisao put i kraj zulumčara kroz Kur'an, govoreći o prethodnim umetima i prethodnim zulumčarima. Pa pogledajte kako su svršili i kako su skončali i pogledajte šta im Allah obećava na ahiretu. To je sudbina zuluma. S jedne strane. S druge strane, da zlom koji nam se čini i koji trenutno trpimo i podnosimo, moramo shvatiti da tom zlomu dolazi kraj. I da je njegov kraj katastrofa. U to moramo vjerovati. I da taj zolom ne može trajati. Ne može opstati. Zolom Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti. Zolom ne može trajati i ne može opstati. Tega će Allah subhanahu wa ta'ala uništiti? U to čvrsto moramo vjerovati. I moramo pogledati kakav je, kakav kraj zoloma. I od zoloma se prvi pokaja. A onda znati da ovaj zolom koji nam se čini, koji nam se čini svakodnevno, ovaj ogromni zolom, da je njegov kraj katastrofa. Da je njegov kraj katastrofa. A zolma je mnogo. Zul koji se čini riječima, koji se čini postupcima. Često, braćo, ne može se izmjeriti. Ne može se izvagati. Nema mjere kojom bi izmjerio i mogao kazati koliki je to zul. Od nepravde, koja se čini od strane smutljivaca, od strane zbunjenih, od strane uplašenih, isprepadanih, da su pomiješali sve. Zulom, gdje kažu za novotare koji se izjašnjavaju da su novotari, za islamsku zajednicu koja u svom statutu je naglasila da slijedi pravac maturidijski u Akiri. Znači novotarski pravac slijedi u Akiri. A onda ista ta islamska zajednica sa svojim rukovodstvom organizuje Ajvatovicu, djevojačku pećinu. Mjesta na kojima se čini veliki širk. Mjesta na kojima se čini mali širk. I druga brojna svetišta i dovišta i turbeta kojima se ljudi zavjetuju, u koja vjeruju, gdje odlaze i pomoć straže, sve to živi pod pokraviteljstvom te islamske i tih ljudi. Da se poslije svega toga kaže da su njihove novotarije male. Da su neznatne. Da su nebitne i nevažne. A da se za nas kaže da smo najveći novotar. I da smo mi novotari u akidu. Vraću, ovo je zlo. Čiji kraj je katastrofa. I oni koji ovaj zulum čine, ja ih pozivam i nadam se da će moja riječ do njih da se od toga pokaju. Jer zbog tog zuluma Allah subhanahu wa ta'ala će njima tame povećati i njima u zabludu još više povećati. Tako mi Allah, zbog ovog zuluma koji čine, Allah će im samo zabludu povećati ako se brzo ne pokaju a oni nisu još, inša Allah, toliko zagljivili da se ne mogu vratiti. I mi ih pozivamo, vratite se, dok vam nije kasno. Zulom, da se nama ne naziva ni sela i da se sa nama ne trguje i da se sa ne razgovara, da sa nama nema nikakve komunikacije, dok u isto vrijeme ti isti daju podršku političkim partijama koje se nadmeću i takmiče sad za vlast. I to u najveće državne institucije. Čak i ustavotvornu skupštinu gdje se donose zakoni. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Daju podršku onima koji će suditi mimo Allahovog zakona za koji oni sami kažu da to nije kufr koji izvodi izvjere, ali jest kufr dune kufr. Jest kufr koji ne izvodi izvjere. Pa eto ako ste rekli za njih da oni čine kufr koji ih ne izvodi izvjere, kako opet stado ste sa njima? Protiv nas. Kako to? Ako čine kufr koji ne izvedi izvjere, pa taj kufr je veći od zinaluka. Taj kufr što ih ne izvodi izvjeri, veći je od vinaluka veći je od ubijstva, veći je od kamate, veći je od zunaluka sa, sa rođenom majkom, sa sestrom, veći je od ubijstva rođenog vrata i oca i sina. Eto, taj kufr koji nije ih izveo izvjere, kako vi kažete, je veći od svih velikih grijeha. Kako im opet lagano dadoste podršku, a okrenuste se protiv nas? Što se samo sa vama razilazimo oko čega? Što ne kažemo kao vi kufr mali, nego kažemo vallahi veliki kufr. Izašli su izvjere. Pa zar nije bilo preče da budete bliži nama? Vidi, i vi kažete kufr, a i mi kažemo kufr. Nije vallahi, nego lice govorite te riječi. I vaše licemjerstvo otkriva ta ova podrška koju dajete političarima i stajete uz njih i zalažete se zajedno sa njima za državu koja će biti utemeljena na kufru, na zakonom mimo Allahovog zakona. Zato se zalažete. Da biste uživali na državnom budžetu i da biste profitirali kratko na donjalo Da biste se izvukli i pobjegli od opasnosti koja se nadvila nad skupinu vjernika i muvehina. Šta to drugo pokazuje? Osim beznađe, nevjerstvo, licemjerstvo. Šta to drugo pokazuje? Osim nevjerovanje u Allahovo obećanje osim nevjerovanja u Allahova obećanja. A zulom koji činite, njegova posljedica je da će vam se zulum povećati i da će vam se mrak pred očima povećati i da će tama u koju glibite postati sve veća i sve dublja. Mi vas upozoravamo. Allah nas je počastio da to vidim. Pa vas upozoravamo, vratite se. Vratite se dok vam nije kasno i dok ne bude kasno. Svi oni koji se ovako ponašaju. Zatim, ono što čvrsto mora vjerovati i na što se čvrsto moramo raditi, jeste čvrsta vjera da pobjeda pripada mutaqinima, onima koji se Allahovog puta budu držali, koji se Allahovog šarijata budu Da njima pripada pobjeda i kraj. I njih će Allah počastiti pobjedom i ponosom. A oni koji kad se spusti nedača, odma se ohalale sve. I harane, čak ohalale se i širk, i kufr, ohalale se da mogu stajati uz novotare, da mogu ih pomagati, da mogu ih krit, pokrivati njihove sramote, a naše sramote isticati i nas javno hljagati za sve veliko i malo, i što je, i što nije, i što ima osnove i što nema. Za što ima osnove da se uveća i poveća. E to je ono što će upravo onaj koji to čini upropastiti. To će njihov propasti. A nama neće naškoditi. Vi ne odvraćate od nas. Vi odvraćate od Allahovog dina. Od Allahove vjere hoćete da odvratite. I hoćete da sa ostalim ljudima, nevjernicima živi i da ih prihvatite i da vas prihvate. A Allah to neće. Allah hoće da safovi budu razbojeni. Allah hoće da borba traje. Allah hoće neki da uzme za šehide, a neki, neki da počasti pobjedom. Neki da se vrate kući sa ratnim plijenom. Allah to hoće. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Sakulu فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braćo, mi moramo čvrsto vjerovati da su Allahu obećanja istina da je Allah subhanahu wa ta'ala obećao na mnogo mjesta u Kur'anu. Vala aqibatu lil muttaqin. Evo u samom ovom uvodu kako stalno ponavljam. Vala aqibatu lil muttaqin. Kraj pripada, pobjeda na kraju će pripasti muttaqinima. Vala aqibatu lil takva. Pobjeda na kraju pripada takvaluku. Pridržavanju Allahove vjeri. Onoga što je Allah naredio izvršavanje. Klonjenje onoga što je Allah Tome pripada kraj. To će na kraju pobijediti. Moramo se čuvati toga da nas obuzme beznađe. Jer to znači sumnju u Allahovo obećanje. A Allah subhanahu ta'ala je zagarantovao. Inna rusulana mansurun. Naši poslanici su pomognuti i oni će pobijediti. Wa inna džundana lahumul galibun. I naša vojska će pobijediti. Naša vojska će pobijediti. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ko Allaha uzme za zaštitnika i poslanika i vjernike pa zaista Allahova partija je ta koja će pobijediti Allahova partija nije to nikakva druga partija pogledajte ove ajete Allahova je partija ta koja će pobijediti ne smiješ gubiti nadu. Ne smiješ gubiti nadu. Oni koji misle da će pobijediti, udruživaju sa mušićem, sjedeći sa njima, izglasavajući zakone, parirajući Allahu subhanahu ta'ala, da će tako pobijediti. Oni imaju ružno mišljenje o Allahu. A koje je to ružno mišljenje? Da Allah neće ispuniti svoje obećanje. Da Allah neće pomoći svoje iskrene robove da će Allah dat da zulum i nepravda pobjedi. Da će Allah dat da nestane istine. Da pobjede nosioci batina i laži. Da oni pobjede. Da oni budu vodeći. A da će propast vjernice. Tako je njihovo mišljenje o Allahu. Ovako mišljenje o Allahu je suprotno Suprotno, savršeno je Allahovoj mudrosti, savršeno je Allahovoj moći, savršeno je Allahovom znanju, savršeno je Allahovoj milosti. Suprotno njegovom savršenstvu, svi njegovim savršenim i potpunim svojstvima. Allah nije takav. koji je Allaha upoznao, zna da Allah tako ne radi i da Allah tako ne stvara i da neće tako biti. A ovo trenutno, što je politička, vojna i ekonomska prevlast nevjernicima. To trenutno stanje, to je izuzetno stanje, to je izuzetna situacija, što umet se odalje od Ovo je opomena. Allah hoće nevjernike u zabludu da odvede, da ih održi u zabludi. Kako? Tako što ih dadne da, da pobjeđuju, da su u prednosti. Želi da ih obmane Allah, da bi zaslužili najveću kaznu želi Allah da ovaj umet kazni zbog njegovog grijeha, zbog njihovih grijeha, zbog grijeha koji ljudi čine. Želi Allah ovaj umet da opomene. Želi Allah da vidi one koji će ustati. One najhrabrije, najrazboritiji, najodlučnije, najčvršće u dinu. To Allah želi. Da oni ustanu. Da dignu svoj glas. Da se bore, to Allah želi. Zato stvara takve situacije. Nije to ovo što je trenutno stanje. Nije stanje zbog Allahove nemoći ili neznanja o tome šta se dešava, nego iz duboke mudrosti. I ne smije se vjerovati. I ružno tako mišljenje o Allahu ima. Da će Allah dati da istina bude poražena, da neistina pobjedi da će Allah da da nosioci istine budu poniženi, a da uzdigne se vratila i laži. Oni koji ovako mišljenje imaju, oni često svog mišljenja o Allahu nisu ni svjesni tako mi Allaha. Svi oni koji idu krivim putem i zapadaju velike grijehe i širk i kuhom oni zapravo žele da izađu iz ove situacije, jel tako? Ali imaju ružno mišljenje o Allahu. Svi oni imaju ružno mišljenje o Allahu. Jer da nemaju, držali bi se onoga što Allah naredi. Klode se onoga što Allah zabrani. I na Allaha se oslanjao. Ne bi je bilo prije. Ne bi li smatrali mudrost da je mudro činiti velike grijehe ili mali kufr, kako oni kažu. Nije to mudro. Ni mali kufr nije mudro činiti. Nikakve grijehe nije mudro činiti. Ne bi to smatrali mudrošću i svojom dovitljivošću. Nego je to ružno mišljenje o Allahu. A zamislite, brate, pa kakva ti je sežda tu koju činiš Allahu, a takvo mišljenje o njemu imaš? Kakav je tvoj ibadet? Kakvo je tvoje, tvoje stojanje pred Allahom u namazu, u ibadetu? A tako mišljenje o Allahu imaš, da će Allah ostaviti, da će te Allah prepustiti, da će ako patneš kao žrtva u ovoj borbi, tvoja žrtva biti uzaludna. Kako je to mišljenje o Allahu? I kako je to, taj, taj tvoj ibadet, kakav je tvoj ibadet? I kakva je ta tvoja sežda? I kakva je ta tvoja dova? Kome se obraćaš? Kad Allaha tako doživljavaš. I sumnjaš u njegovo obećanja i njegove tvrdnje. To su poruke. Poruke za nas. Da mi se klonimo takvih razmišljanja i da čvrsto vjerujemo u Allaha, njegovo obećanje. Da imamo najljepše mišljenje o Allahu. I da onda Allaha doživljavamo iskreno, sa slašću u svojim ibadetima u svojim stojanjima pred Allahom, u svojim seždama, u svojim dovama. Da osjetimo da je Allah stvarnost tu najbliža nama. Stvarnost koja je najbliža u nas tu. Svojim znanjem i svojom moći. I da je Allah i da se najbrže odaziva našim domama. I da je on najbolji zaštitnik i najbolji pomagač. I da njemu vježimo da on upućuje i da od njega uputu tražimo u ovim bračnim vremenima i ovim smutnjama i fitnama i ovim zabludama koje se množe svaki dan. Molim Allah da nas uputi i Govora ima još, ako bude prilike uz Allahovu pomoć. pomenut ćemo šta još je bitno. Molim Allah subhanahu da nam otvori Molim Allah da, nam, da nas učini da nas učini steženicima istini, da nas sačuva svaki zavod. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas pomogne na istini, da nas učvrsti na istini. Volim Allah subhanahu ta'ala da učvrsti naše korake. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas sačuva od svih pogrešnih postupaka. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas sačuva od mušrika i nevjernika. Molim Allah subhanahu wa da nas sačuva od munatika i novota. Molim Allah subhanahu wa da nas sačuva od pakosti koja je očita i izlazi iz usta raznih motiva i njihovih podvala i njihove ljagi i njihovih potvora. Molim Allah subhanahu wa da nas od toga i da sve ono što rade želeći nam od dva vrati na njih. A mi znamo zašto to oni rade. I mušnici i nevjernici. I licevjeri i munafici. I novotari. I fati. Svi zajedno. Mi znamo zašto to rade. Vola je zaluna i ufatirunikom. Hatta je i andinikom. Ili stefanom. Neprestano će se protiv vas boriti. Sve dok da vas od vaše vjere ne Ako budu mogli. E to je njihov cilj da nas od naše vjere odvrati. A ja Allaha molim i Allahu da ovu da nas u našoj vjeri odvrati. I da nas iskrenim mu'minima u ovoj vjeri pomogne. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas u našoj vjeri učvrsti. Da nas učini pravedni. Da nas učini upućeni. Da nas učini razvoj. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam podari razboritost i uput. Allaha molim da nam pomogne protiv naših neprijatelja. Od mjestnih i lokalnih taguta i naših neprijatelja iz šire okoline. Volim Allaha subhanahu ta'ala da nam pomogne protiv taguta u ovoj zemlji. Volim Allaha subhanahu ta'ala da nas sačuva od zla koji nam priželjkuju taguti u ovoj zemlji. Volim Allaha subhanahu ta'ala da nas učini od onih na čijim rukama će on svoju vjeru uzdignuti. I Allahov šerijat, on svoj šerijat i zakon na ovoj zemlji i pravu uspostavio. Volim Allah subhanahu da nas učini pretečama u svakom hajru, Pretećama u pravdi, pretečama u takvalu, pretečama na uputku. Molim Allah subhanahu da nas učini primjerom za kojim će se ovaj narod povesti. Volim Allah subhanahu da ovaj narod uputi našim sebebom. Volim Allah subhanahu tela da ovaj narod koji je daleko zalutav uputi našim sebebom. Volim Allah Hano da uputi ovaj narod i da ovaj narod zaista u ovom putu vidi jedini izlaz. Pa da se ovog puta prihvati i da slijedi Allahu i uputu njegovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah subhanahu wa da pomogne našu braće koji se na Allahovom Volim Allah subhanahu wa da pomogne braćima žajde koji su boli na Allahom. Volim Allah da obrza svoju pomoć povijed. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini njihove strahove. Volim Allah subhanahu da učini njihove hice precizni i ubitačni. Volim Allah subhanahu wa da obrza svoju pomoć pobjedu. Molim Allah subhanahu da počasti vođe žihada Volim Allah subhanahu da počasti vođe žihada koju će dočekati i vidjeti svojim očima. Volim Allah subhanahu ta'ala da oni koji na ovom putu padnu budu kod Allah subhanahu ta'ala šehidi i da im Allah subhanahu ta'ala podari firdeus kako je Allah subhanahu ta'ala obećao a mi u Allahu obećanja čvrsto vjerujemo. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas učvrsti i da nas učini borcima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti učini borcima na Allahov putu, da nas učini od onih koji će uspostavljati Allahov red, a boriti se protiv nereda koji su uspostavili tagut, pošeći i nevjerni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu vodi spasi u džehennema. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da prijeđe preko ružnih postupaka naša, da nam naše grijehe oprosti. Allaha molim da nam naše sramote sekne. Allaha molim da nam naše sramote sekne. gospodaru takve naše snove. Prijeđi preko ružnih postupaka naših, u džennet nas uvedi, spasi nas od džehennetske vatre.